Արցախի հանրային ռադիոյի լրատվական թողարկումները կարող եք ունկնդրել երկուշաբթից շաբաթ օրերին։ Այսօր լրատվական ծրագրի թողարկումները եթեր կերարձակվեն ժամը 14:05-ին, 15-ին եւ 17-ին։ Ժամը 14:30-ին լուրեր արտերկրից, 15:30-ին մշակութային լուրեր, 16:30-ին լուրեր մարզաշխարից, 17:30-ին լուրեր տարածաշրջանից։ Կոնտակտային հեռախոս 94 39 93։ Հանրայինի ուղիղի եթերում լրատվության ժամը։ Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում տեղի ունեցած ահաբեկչության 19-րդ տարելիցն է։ Աշխատանքային ընդլայնված խորհրդակցություն պետնախարարի մոտ։ Ստեփանակերտում կկառուցվի 500 նոր բնակարան։ Հրապարակվել է ընթացիկ տարվա 9 ամսվա արդյունքներով առաջին 300 խոշոր հարկ վճարողների ցանկը։ Մարտունիում դիպրոցականները ծանրոցներ են ուղարկել պաշտպանության բանակի զինծառայողներին։ Խոստման արարողություն Ստեփանակերտի Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարշարանում։ Արցախի ոստիկանության անցած շաբաթվա ամփոփագիրը։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Այսօրը հայոց նորագույն պատմության ամենասև էջերից մեկն է։ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում կառավարության հետ հարցոպատասխանի ժամանակ ոչրագործների խումբը Նաիրի Հունանյանի գլխավորությամբ ներխուժել է ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ եւ դիմահար կրակոցներով սպանել կառավարության եւ խորհրդարանի անդամներին գլխատելով երկրի քաղաքական ընտրանին։ Աբեկչության զոհ դարձան երկրի վարչապետ Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանը, խորհրդարանի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, ազգային ժողովի փոխնախագահներ Յուրի Բախշյանն ու Ռուբեն Միրոյանը, օպերատիվ հարցերի նախարար Լեոնարդ Պետրոսյանը, խորհրդարանի պատգամավորներ Արմենակ Արմենակյանը, Հենրիկ Աբ รา համյանը եւ Միքայել Քոթանյանը։ Տևական դատավարության արդյունքում ոչիրագործները երկարաժամկետ ազատազրկման դատապարտվեցին, պարագլուխն ու հիմնական դերակատարները ցմա Այսօր ավանդույթի համաձայն խորհրդարանի բակում տեղադրված հուշակոթողի մոտ անցկացվել է հիշատակի արարողություն։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը, падգամավորները, ազգային ժողովի աշխատակազմը ցաղիկներ են խոնարհել զոհված գործիչների հիշատակին։ Հիշատակի արարողությանը ներկային նաև զոհված պետական գործիչների հարազատները։ Հոկտեմբերի 21-ից 27 նկատ ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել ավելի քան 100 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է շուրջ 1000 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին այս պահին իրավիճակը կայուն է, այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Հրադադարը հիմնականում պահպանվում է եւ պաշտպանական բանակի շփման գծի Հայաստանի Հանրապետության սահմանների եւ Նախիջևանի սահմանների ուղությամբ։ Նախիջևանյան ուղությամբ ընդամենը եղել է երկու կրակոց, այն էլ կարծում ենք պատահական, ասել է նախարարը։ Պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը ֆինանսների քաղաքաշինության, գյուղատնտեսության նախարարների եւ շրջանային վարչակազմի ղեկավարների մասնակցությամբ աշխատանքային ընդլայնված խորհրդակցություն է անցկացրել։ Պետական նախարարը նախ հետաքրքրվել է հանրապետության շրջաններում քաղաքաշինական ընթացիկ աշխատանքներով, ապա նշել, որ կոմունալ տնտեսությունների բարեկարգման եւ ճանապարհների նորոգման ծրագրի շրջանակում մինչեւ տարեվերջ 30%-ով կավելացվեն վարչակազմերի ենթակայության տակ գործող շինարարական կազմակերպություններին հատկացվող ֆինանսական միջոցները։ Տարին պետք է փակենք առանց ֆինանսական պարտավորությունների եւ փաստացի աշխատանքները պետք է չգերազանցեն հատկացված միջոցները, ասել է պետնախարարը եւ ավելացրել, որ հատկապես գյուղական համայնքներում կառավարության համար առաջնահերթ է մնում խմելու ջրի ամբողջական համակարգի կառուցումը։ Խոսելով գյուղատնտեսական ընթացիկ աշխատանքների մասին պետնախարարն ընդգծել է, որ կառավարությունը խստացնում է պետական աջակցության մեխանիզմները եւ այսուհետ գործող ծրագրերից հնարավորություն կունենան օգտվել այն հողօգտագործողները, ովքեր կատարում են ցանկաշրջանառություն։ Գրիգորի Մարտիրոսյանը ներկայացրել է հանրապետության շրջաններում քաղաքացիական պաշտպանությանն ուղղված որոշ հարցեր, նշելով, որ մինչև տարեվերջ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսական հատկացումներ կլինեն, որոնք կուղղվեն գործող ապաստարանների վերականգմանն ու պահպանմանը։ Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել են նաև պետական ֆինանսավորմամբ հանրապետությունում իրականացվող այլ ծրագրեր, ինչպես նաև առաջարկություններ են եղել 2019 թվականի պետական բյուջեի նախագծի շրջանակում պլանավորվող ծրագրերի վերաբերյալ։ Ստեփանակերտ քաղաքում երկու նոր թաղամաս կավելանա տարածքներն արդեն ընտրվել են։ Այս մասին ասել է քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը, մանրամասնելով, որ այս կերպ բնակարանաշինական նոր ծրագրի մեկնարկն է տրվում։ Կառուցվելիք բնակարանները կլինեն ոչ պակաս հարմարավետ, սակայն կտրամադրվեն առավել մատչելի պայմաններով։ Շինարարությունը կմեկնարկի հին շինությունների մոնտաժումից անմիջապես հետո, նշել է Կարեն Շահրամանյանը։ Ոլորտի պատասխանատուի խոսքով հիմնականում կլինեն մինչև 5 հարկանի բնակելի շենքեր մոտ 500 բնակարաններով։ Հանրապետության 300 խոշոր հարկատուններն այս տարվա հունվարից սեպտեմբեր ամիսներին պետական բյուջեի են վճարել 30 միլիարդ 609 միլիոն 600 հազար դրամի հարկեր, турքեր եւ պարտադիր այլ վճարներ։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 13 միլիարդ 90 միլիոն 700 հազար դրամով ավելի ցանկում, ինչպես նախորդ տարվա 9 ամիսների ընթացքում, այնպես էլ այս տարի առաջատարը Basemetals Park բաժնետիրական ընկերությունն է։ Ընկերության կողմից ընթացիկ տարվա 9 ամսվա արդյունքներով բյուջեը վճարվել շուրջ 15 միլիարդ 239 միլիոն 500 հազար դրամի հարկեր, турքեր եւ պարտադիր այլ վճարներ։ Երկրորդ եւ երրորդ տեղերում Ղարաբաղ Տելեկոմ եւ Արցախ Էներգո փակ բաժնետիրական ընկերություններն են։ Արցախ ժամանած բուղարահայ ջրասուզակներ Գրիգոր Սրենցը եւ Արմեն Կոջանյանը արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության արագարձագանքման հատուկ ստորաբաժանման ջրափրկարարների հետ անցկացրել են դասընթացներ՝ ուղղված մասնագիտական ворակների ու արհեստավարժության բարձրացմանը։ Բուլղարահայ մասնագետները ստորաբաժանմանը նվիրել են նոր գույք եւ մասնագիտական գրականություն, որոնք կօգտագործվեն ջրափրկարարական աշխատանքներն ավելի արդյունավետ կազմակերպելու համար, նշել է ծառայության արագարձագանքման հատուկ ստորաբաժանման հրամանատար Մեխակ Արսումանյանը։ Մարտունիում դպրոցականները անուշահամ մրգերի սանրոցներ են պատրաստել եւ ուղարկել պաշտպանության բանակի զինծառայողներին։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Կարինե Դադամյանը։ Սա շատ գեղեցիկ եւ գնահատելի նախաձեռնություն է, ինչը խոսում է այն մասին, որ մեր հասարակությունն, այդ թվում դպրոցների սովորողները, ուշադրության կենտրոնում են պահում հայրենիքի պաշտպաններին, ձգտում ուժերի ներածին չափով օժանդակել նրանց, ինչու՞ չէ, նաեւ մրգեր ուղարկելով։ Այդ մրգերը նրանց կհիշեցնեն հայրենի օջախները, եւս մեկ անգամ կշեշտեն այն փաստը, որ գտնվում են բոլորի ուշադրության կենտրոնում, առանձնապես աճող սերնդի, որը վաղը մյուս օրը կհամալրի պաշտպանների շարքերը, կփոխարինի նրանց։ Մարտունու համար մեկ միջնակարգ հոսքային դպրոցում մեծ ողջավորությամբ երեխաներն ուսուցիչների հետ տեսակավորում, դասավորում եւ փաթեթավորում էին հաղթրահամորքերով լեցուն ծանրոցները։ Դպրոցի տնօրեն Կարինե Պողոսյանը նշում է, որ 30-ից ավելի մրգերով լեցուն ծանրոցներ են ուղարկում, որին ներգրաված են ինչպես բոլոր դասարանների աշակերտները, այնպես էլ ուսուցիչները։ Ողջավորությունը համատարած է, երեխաների մեջ գիտակցումը, որ կարևոր գործ են անում, միանշանակ արկա է։ Սովորողների շրջանում շատ են զինծառայողների ընտանիքների երեխաները, ուստի իրենց հարազատների օրինակով գիտեն, թե ինչպիսի դժվարին եւ պատասխանատու ծառայություն է մատուցում հայրենիքի պաշտպանները։ Կա գիտակցումը, որ հայրենիքի պաշտպանությունը բոլորիս պարտքն է, ու նրանք իրենց ներդրումն են անում, այս կերպով փորձելով օժանդակել Սուրբ Գործին։ Բավականին մեծ ակտիվությամբ ու սիրով են արձագանքում նաև ծնողները։ Նշվեց, որ ծանրոցներում մրգերից բացի աշակերտների նամակներն են, որոնցում արտահայտում են զինվորներին ուղված իրենց սրտի խոսքը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այսօր տոն էր Արցախի հերոս գեներալ լեյտենանտ Քրիստափոր Իվանյանի անվան Ստեփանագերտի ռազմամարզական վարժարանում։ Այս տարի վարժարան ընդունված սաների խոստման հանդիսավոր արարողություններ։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Խոստման արարողությունը զինվորական դառնալու ճանապարհին առաջին քայլերից մեկն է։ Դրան նախորդել է զինվորականի ճակատագրի ընտրությունը, իսկ այդ որոշումը հեշտությամբ չի կայացվում։ Վարժարանի պետ փոխգնդապետ Վահրամ Հակոբյանը շնորհավորելով իր սաներին նշեց, թե միայն կամային բարձր հատկանիշների տեր պատանին կարող է կամովին հրաժարվել փափուկ տեղաշորից, ուտելիքի ազատ ընտրության, համացանցից ազատ օգտվելու հնարավորությունից գերադասելով զինվորականի օրվա խիստ ռեժիմը, համազգեստն ու այն ամենը, ինչը հատուկ է զինվորականի կյանքին։ Ալիևին։ Այս երկու ամիսների ընթացքում դուք ապացուցել եք, որ ոչնչով չեք տարբերվում նախորդ այն շրջանավարտներից, ովքեր այսօր անմնացորդ նվիրումով ծառայում են պաշտպանության բանակի շարքերում։ Ի ուրախություն մեզ բոլորիս կարող եմ ասել վիճակագրական մի տվյալ։ Պաշտպանության բանակում ծառայող սպաներից յուրաքանչյուր 9-րդը արդեն ռազմավարական վարժարանի շրջանավարտ է։ Վարժարանի պետը մեծ զրույցում ասաց, որ գոհ է այս նոր սերնդից, թվով քիչ են, ոգով ուժեղ։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս տարվա ընդունված սաները, որոնք 54-ն էին, այդ 54-ից 47-ը ընդունվել են առաջին կուրս, 7-ը երկրորդ կուրս։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս տարվա ընդունված զանգվածները ավելի շուտ ադապտացվեցին ի շնորհիվ մեր սպայական գազմի վարպետության, որովհետև նախորոք էինք նախապատրաստական աշխատանքները սկսել։ Ամեն ինչ կազմակերպված էր ճիշտ այնպես, ինչպես զորամասերում զինվորական երթման արարողությունների ժամանակ, հուզմունքի եւ հպարտության արտահայտություն թե ծնողների, թե սաների աչքերում։ Խոստման տեքստը 54 անգամ էլ հնչեց պատասխանատվության միևնույն ընդգծված գիտակցումով ու հանդիսավորությամբ։ Ես Արմեն Աշոտի Պետրոսովս, ընդունվելով Արցախի երոս, գեներալ լեյտենանտ Սարհատ Քրիստոֆոր Իվանյանի անվար Ստեփանակերտի ռազմամարզական վարժարան Հադիսավոր խոստանում եմ։ Լավ սովորել, լինել ազնիվ տքնաճան եւ աշխատասեսան, լինել ոգովարի եւ մշտապես մարզված, սեփության պահպանել վարժանի պատիվը, առաջնորդվել նրա կանոնադրությամբ եւ եթե դրժեմ խոստումս, թող արժանանամ խոստագույն բաժի։ Խոստանում եմ։ Խոստման արարողությունը կարևոր իրադարձություն է ոչ միայն սաներից յուրաքանչյուրի կյանքում, այլև նրանց ծնողների ու վարժարանի համար։ Այսօր շարահրաբարակում խոստում տվեց 17-րդ սերունդը հանդիսավորությամբ ստանալով ռազմական վարժարանի սանի ուսադիրներ։ Մեսաձրույցում Վահրամ Հակոբյանն ասաց, որ հանրության շրջանում վարժարանի տարեց տարի բարձրացող հեղինակությունը հպարտություն է ներշնչում կրթօջախի անձնակազմին։ Ծնողների անունից ելույթ ունեցավ Նարինե Խաչատրյանը, նրա հավաստմամբ հպարտ եւ ուրախ են, որ իրենց զավակները վարժարանում կդաստիարակվեն ազգային գաղափարախոսության ոգով։ Նժդեհ հայ ժողովրդի ապագան կապում է երիտասարդ սերնդի հայրենիքի նվիրվածության հայրենասիրական իրական հոգորդան իրականության հետ եւ ասում է, ով հայրենապաշտ, գաղափարապաշտ երիտասարդություն ունի, նա էլ ապագա ունի։ Մեր ապագան բաղվասերունդն է։ Խոստման արարողության ավարտին վաժարանի սաները հանդես եկան ազգային պարով, շարային դեֆիլեով, հատուկ նշանակության ջոկատայիններին հատկանշական ցուցադրական ելույթներով։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը Մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության արխայական ընտանիքի հրավերով Բուքինգհեմյան պալատում այսօր մասնակցել է արխայազն Չարլզի ծննդյան 70-րդ տարեդարձին նվիրված տոնական միջոցառումներին։ Գերմանիայի հայոց թեմի կողմից Քյոլն քաղաքում կազմակերպված միջոցառման ժամանակ մեծ էկրանին ցուցադրված քարտեզը իր առանցում է առաջացրել թուրքական դրատվամիջոցներում։ Բանն այն է, որ քարտեզի վրա Հայաստանը ներկայացվել է պատմական Հայաստանի սահմաններով, որը ներառում է ներկայիս Թուրքիայի արևելյան նահանգները։ Թուրքական աղբյուրի զայրույթն է առաջացրել այն փաստը, որ գերմանացի քաղաքական շրջանակները որևէ մեկնաբանություն չեն արել այդ քարտեզի վերաբերյալ։ Շեշտվում է, որ քարտեզը մեծ դժգոհություն է առաջացրել վիրտուալ տիրույթում, թուրք օկտատերերի շրջանակներում։ Քարտեզում Հյուսիսային Կիպրոսի ինքնահռչակ Թուրքական Հանրապետությունը նույնպես ներառվել է Հայաստանի սահմանների մեջ։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը հայտարարում է հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործում նշանակալի ավանդ ունեցած ուսումնասիրությունների կամ ստեղծագործությունների մրցույթ։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործում նշանակալի ավանդ ներդրած անձանց շնորվող մրցանակը ֆինանսավորում է Պողոսյան հիմնադրամը Բելգիա-Շվեյցարիա, որպես մրցանակ շնորվում է դափնեկրի վկայագիր, կրծքանշան եւ դրամական պարգև 10000 ԱՄՆ դոլարի չափով։ Իսկ այժմ Արցախի ոստիկանության անցած շաբաթվա ամփոփագիրը։ Խոսափողի մոտ է ոստիկանության, հասարակայնության հետ կապի եւ լրատվության ծառայության աշխատակից Վալենտինա Գրիգորյանը։ Սույն թվականի հոկտեմբերի 18-ից մինչև հոկտեմբերի 25-ը ընկած ժամանակահատվածում մարմնական վնասվածքի առաջացմամբ հանրապետության տարածքում արձանագրվել է 3 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ինչի հետևանքով 4 քաղաքացի ստացել են մարմնական վնասվածքներ։ Նույն ժամանակահատվածում հանրապետության տարածքում արձանագրվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 9, պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու, գողության, թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության, գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելու կամ վնասելու, սուտ մատնության, հրաապարակային սակարկությունների անցկացման կարգը չարամտորեն խախտելու, փաստաթղթեր, դրոշմներ, կնիքներ, ձևաթղթեր, տրանսպորտային միջոցների հաշվառման համարանիշներ կեղծելու, իրացնելու կամ օգտագործելու մեկական հանցագործության դեպք։ Իրականացված օպերատիվ հետախուզ հետազոտական եւ քննչական աշխատանքների արդյունքում բոլոր դեպքերով հանցագործություններ կատարած անձինք հայտնաբերվել են։ Նշված ժամանակահատվածում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթապահ մասերում արձանագրվել է 131 ահազանգ։ Բոլոր ահազանգերով անմիջապես դեպքի վայրեր են մեկնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերը եւ օրենքով սահմանված կարգով ընթացքավորել դրանք։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար նշված ժամանակահատվածում վարչական պատասխանատվության ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 508 վարորդներ որոնցից 398-ը սահմանված արագություն է գերազանցելու, 17-ը անստաբ վիճակում, 16-ը առանց վարորդական իրավունքի, իսկ մնացածը այլ կարգի խախտումներ կատարելու համար։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է թույլ ամպամածություն, առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան կամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 5, ցերեկը 12-ից 16 աստիճան տաքություն։